Լուրերն այն մասին, թե Ադրբեջանը շինարարական աշխատանքներ է տանում Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհին, ոստիկանական կետեր է տեղադրում, համապատասխանում է իրականությանը, կարծում է Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Ճանապարհի գործարկման մասին Twitter-ում ու սոցիալական այլ կայքերում խոսում են ադրբեջանցի մի շարք քաղաքական գործիչներ։ Քաշաթաղի միջանցքի արգելափակումից ու ապօրինի անցակետը տեղադրելուց հետո թշնամին բացահայտ օրակարգ է մտցրել Ակնայի ճանապարհը բացելու եւ մարդկանց մեքենա մեքենաների տեղաշարժը սկսելու վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նպատակն է ամբողջությամբ Արցախը առնել կախման մեջ, այսինքն որպեսզի Արցախի կապը Հայաստանի հետ առհասարակ ընդհատվի, չլինի գոյություն չունենա ու Արցախը ամբողջությամբ կախվածության մեջ հայտնվի Ադրբեջանից։ Բնականաբար դրանից հետո մի քանի հետևանքներ է ունենալու։ Ադրբեջանը ձգտում է Արցախի լիակատար ուծացմանը, իսկ այդ նպատակով նախ պետք է թե առևտրային, թե տնտեսական ու հասարակական հարաբերությունների մակարդակով կլանել Արցախը։ Բայց այսօր շրջափակման պայմաններում տեսնելով ճշնամու ցեղասպան քաղաքականությունը ենթադրելի է, ինչ գործողություններ կհաջորդեն այդ ճանապարհը բացելուց հետո։ Ադրբեջանագետն է ներկայացնում օրինակները։ Ադրբեջանը որևէ միջազգային մեխանիզմների ներքո չի գնա Արցախում ապրող հայերի իրավունքների, անվտանգության եւ այլ թեմաների շուրջ քննարկման, ուղղակի կհրաժարվի, քանի որ կախվածությունը Ադրբեջանից հսկայական է եւ ինքն կասի ես եմ այստեղ հարց լուծում, Բացի այդ, ակնայից ճանապարհի բացումը մեծ ռիսկեր է պարունակում նաև Արցախյան պատերազմների այն մասնակիցների համար, ովքեր կանցնեն այդ ճանապարհով։ Վառ օրինակ է օրերս Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ տեղափոխվող Վագիվ Խաչատրյանի արևանգումը, ով մինչ օրս գերության մեջ է։ Եթե ակնայից ճանապարհը բացվի, այդ ճակատագրին կարժանանան Արցախում ապրող գրեթե բոլոր տղամարդիկ։ Տաթևիկ Խաչատրյանի խոսքով Ադրբեջանը մեծ հաճույքով կանի դա, քանի որ վրեժի եւ արցախցիներին պատժելու ցանկությունը մեծ է ինչի ապացույցը 241 օր շարունակվող շրջափակումն է։ Հենց երեք իրենց նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը ֆրանսիական Le Monde թերթի իր հարցազրույցում հստակ արձանագրեց, նշելով, որ եթե դուք սոված եք, դուք իրավունք չունեք մեզ պայմաններ թելադրել։ Այսինքն այդ հարցազրույցով ուղիղ տեքստով նա խոստովանեց, որ իրենք սոված են պահում Արցախում ապրող հայերին, որպեսզի այդ հայերը ենթարկվեն իրենց պայմաններին։ Այդ վտանգները հաշվի առնելով է, որ հայկական կողմը պետք է մտածի միայն քաշաթաղի միջանցքը ապա արգելափակելու շուրջ։ Հակառակ դեպքում Ադրբեջանը սկսելու է Արցախի ամբողջական կլանման գործընթացը, այսինքն պետության ու պետականության քայքայումը։ Բացի դրանից, առավել խիստ ռեժիմով կսկսվեն մարդկանց դերփակալությունները, անհիմն պատիժները։ Տաթևիկ Հայրապետյանը կարծում է, որ Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհի բացման մասին կարելի է խոսել միայն քաշաթաղի միջանցքով երթևեկությունը վերականգնելուց հետո, որը բացառապես քաղաքական հարց է։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։